bonvenon al la dua parto de la Esperantologia Uh, eh, estas mia grande plezuro uh, enkonduki homo kiu vere ne bezonas enkondukon. Uh, eh, tamen mi prenas mian taskojn serioze kaj mi uh, mi enkondukas lin. Christian Kisselman estas matematikisto kiu parolas Esperanto. Ni naskijis en Stokholmo en la jaro 1939, kai liei ge patroi baldo au parolis lene en la sveda lingvo, ne demandinte lene kiu lingvon li preferos. Nun tempe li cefe esploras pri digita, geometrio, matematica, morfologio, kai discreta optimo professoro Kisoman vidis dexa personum al doctorezzo iam dexa, che non alia, che ancora una. Uh, li estas un actoro de sved lingua libro pri matematicae terminoi cae vertis pri la grammatica de Esperanto cae ties frua historia. Uh, li membras de Academia de Esperanto et de Mil cae ties presidanto es et de Du Li estas estradano de Centro de Estuoro cae Documentado Primondae Lingvae Problemae, so et do, ec de Du Li redactas la revuon Esperatologio Streco Esperanto Studies, do, professor Kisuma. Koran dankon al Esther kaj Jose Antonio pro la invito aperi ĉi Ni ankaŭ ĝojas, ke vi venis ĉi por aŭskulti prezenton de, eh, de la Akademio. Kaj la plano, super evidenta, de mia prezento, kaj kiel en mi diros ke la akademio estas sendependa lingva institucio, fondita kiel lingva komitato antaŭ pli ol cent jaroj. Eh, mi ne scias ekzemple, do ni ĉiuj dependas unu de la alian, do neniu estas sendependa, sed tio signifas tradicie ke neniu organizaĵo decidas kion faras la akademio. Ja, i la oss ta tot det, de har vært skadde kvinner, de har vært skadde kvinner, de har vært skadde kvinner, Då är det östas elektrita i vår namn gör och utsett om ni får vara särskilt i re-elektrita. Jag är där akademien har i publikigas det eh, electro e quota quo. Cae do, nun iom pri quardec du membroi, char mancas tri, cae mi unue pardon petu pro tio che la presento presento de la uno opai membroi estas tre malegala. Cae tio shuldas al plurai factoroi, kelkai akademianoj ne volas eh, esti tro konataj, eh, aliaj metas informojn en la retejo, kaj pro tio eh, mi nun do ne havas bonajn prezenton pri kelkaj, sed mi promesas al vi ke en la publikigota versio, en la teksta versio, mi eh, klopodos eh, egaligi la prezenton tie te almeno estas io pri pri tio. Vi mos pensit kaj mi eh, aldono ĉi tie ke eh, estas ĉiam du jaroj. Tio estas la elektojaro kaj la mandato do daŭras ĝis tiu eh, jaro. Eh, tio estas por ĉiu. Ferit Perfelin estas fakulo pri latina kaj greka li vercis eh, verkis originale prose kaj poezie li tradukis abunde ĉefe el latina greka nederlanda li estas redaktoro de fonto kaj skrita eh, vivo de monato do eh, sekcio de la revuo monato kaj eh, originale vi havas eh, lia titolo ĉi tie kaj traduke estas eh, tiuj el la latina Marek Dabusz, Marsha Rybowko, Jus Naudek Jara, mi celebris sian, sian Naudek Jaridjo, nam tata katanko. Kaj Renato Korsetti, si tu estas iom abundam prezento, mi doktoridji nuve en la 1960 klara jaro, ekonomiko, li okupiĝas pri esploroj pri infana dumviveco kaj li kunlaboras en la eŭropa kunlaborprojekto por modeloj de instruado de fremdaj aŭ duaj lingvoj al infanoj kaj li ankaŭ kunlaboras kun la fakultato de psikologio de la Universitato de la Scienza kaj observado de infana eh, eh, eh, konduko eh lidakis en esperanto kaj en la itala kaj pri esperanto kaj pri sociolingvistika kaj psikolingvistika tema eh Markus Kramer kiu vi audis kaj kiu ke estas eh Lina Skidis ti urbe se pardonu eh se kreskis ĉefe en Germanujo Eh, li studis matematikon, sono matematica che ha Li Sofia nel video di dottor Lidio Sanbono e eh, tentiamo che ligas matematica al video che ha condotto al video siamo son se vi sai passare a serie di tre che la università è un u che iso eh, Li gli en la germana è sprata kai es esis redaktore de Tejo Tutmonda, la domonata membro gazeta de la Tutmonda Esperantista de Organismo. Dulli estas activa kontribuanto al Esperant Libra Wikipedia, di cui mi audis uh, eh, cimatene, kai eh, aparte sorgas pri la lingua nivelo en la Wikipedia. Probaldas das punto, Li eh, doktoriĝis en eh, 1980 pri lingvistiko eh, en Novjorko. Kaj li vidas eh, ĉi eh, tie eh, liajn multajn eh, Li estis en Hajderabado kaj tie estis dekano de la skolo de humanistiko en la universitato de Hajderabad. Eh, sed kiam mi estis en Hajderabado, li jam foriris al eh, Eh, blev Bibliographias citiro li okupiĝas pri eh, la bengala Lingo, kaj ankaŭ verkis anglalingve, Lingve, li estas tre eh, aktiva en ambaŭ lingvoj, till vi povas vidi ĉi tie. Kaj li presidenter de UEA de eh, tiu periodo. Eh, Michel de Coninas estas uh, tre konata pro tio ke li estis la generala gvidanto de eh, la nova plena ilustrita Voltaro kaj uh, ankaŭ ties dua domo el 2000 Rudolf Fischer, Edmund Lindley Evans, Mina Diros Pli, Pli Iri, Paul Gabbins, Studis linguo in kai Dr. doctoridis Dr. Idris pli germana litteraturo eh, en Kanado. Li eh, estas giornalisto kai do multa jaros jaro instruis la germana eh, che eh, universitato en nord occidenta angura. Multa per instruas giornalismon de Sapphire University angura kai li verkis uh, abunde anka li verkis teatrajon exemple di sam sam sam eh kai li stivis en fonto kai uh, eh, verkis recenso eh uh, da rigo pri borgavens eh uh, <clears throat> li redaktas eh uh, la brita la rion la brita spartisto kai la santana magazino non Jezus nur fore premita en la belarta liro. Nu, eh, ni provino, ni esploris eh, pri partai differenziale equazioi pri complex analitico en plura variable, include de metinia dimensio, cae poste venas tiui qui eh, est jam pronuncis do eh, mi adono che mi un laboris pri matematico statistica e termino e la nova nuova che la li eh, diplomidis pri la, la russa che franza e lingua e li laboris eh, eh defendis eh, doctoran en Moskva, qui vivit dans le contribuo de la rusa lingvo al la formiĝo kaj evoluo de Esperanto. Sed nun li loĝas eh, en Usono. Li estas aŭtoro de interlingvistikaj artikoloj kaj eh, ekzemple la tre populara eh, lernolibro Vojaĝo en Esperantolando. Eh, do li multe instruis Esperanton principe correspondente recta. Eh, Citedo, mi havas plurajn, ni revenos al kelkaj el tiuj nomoj poste. Eh, François Lornatomo, en la salono, yes, jen Anna Lovenstein, eh, ne ĉi tie. Ŝi estis membro de la Virina Komisiono de UEA, ŝi estis fondinta kaj redaktoro de la revuo Sekso kaj Egaleco, eh, redaktoro de la facila parto de kontakto, kaj ŝia plej konata verko estas La Stona Urbo, historia romano, kiu fakte aperis kaj en la angla kaj en Esperanto. En 2006, ci traducus en Esperantan la humoran limo Xenophobia gris libro alla italoj. Kaj ci redactis la livron, ci nomas in libretto, Rusoi lojas en Rusurio. I'm not a very good speaker. Yes, brava. Mai te, vi lojas nun i om sudet de Seulom, les, euh, e universitat universitaton Konkuk en största kvar, kai nun euh, vi vidas li eklaboris en la Esperanto Instituto de la Universitato Dankuk. Nun li farius docento pri Esperanto en Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj, kaj instruis Esperanton tie ĝis hodiaŭ. Kaj li verkis plurajn librojn eh, en bas on the velo mes on the velo kai eh, alt on the velo kai li contribuis alla nova plena illustra uh, illustrita Vortalgo Esperanto. ti ti mi havas ancora tri, eh uh, eh, stanno mal check est disconnata esempio che il antavo de la storia Esperanto. Carlo Minaia, li eh, li ha interesso esta vasta in matematica linguistico computa linguistico trattato de natura linguaggio machine traduttado protocollo li è stato presidente della internazia scienza Instituto Ivo Lacana che eh, è membro della redacta comitato comitato del tio eh, che che esercito eh, è eh, stato al Elmar Frank eh kai do li eh, tre aktivas sed mi poste revenos al li eh, kai foje ĉi ni havas eh Brian Moon eh en la salono des tia, en muro ni havas eh, Barbara Chetcha kiu de ĉe stanta almenaŭ ŝi estas en la kongreso sed ŝi estas Ah, Gresa Streoko, titta. Sergio Pakrovski. Sen commences John Nu, Sergio Pakrovski, Esta eh, sconata intra lì protecchio introdottis la Romano de Burgato Flamaistro e Margarita. Kaiverkis komputaran lexiomon. Eh, Jemni Havas alltså Otoprytz, Enla Salono, Yes, Tie, Barbro Ragnarsson, eh, eh, Rangan Ayakulo Totoro, Tzvi Sadan, Saka Takasi, Alexander Schlaffel, Humphrey Tonkin, Ose Korvjepke. Kaj, Amri Vandel, Havas Tre, Anteksana Tzivetson, riestas konata kiel astronomo aŭ doktoro pri astrofiziko. Eh, John Wells, antaŭa prezidanto, partio La Quinto de la grandega grammatico Pomeg, kaj li redaktas, eh, pardonon, li redaktas eh, la tete eion lingva kritiko, kaj jaman sagt, Seuko. Nun ni vi eh, venas al la korrespondanto, ĉar la akademio eh, statuto rajtas havi korrespondanton, kaj ni nun momento havas eh, da ili, eh, kaj eh, ni vidas unue do tiun homon, vel Matti, Detlef Blanke, Joakim Edvall, Sabine Fidler, Federico Gobbo. Eh, Ciui estas eh, elstarai Personer. Medan Rigastiti, Wim Jansen, Ingrid Meyer, Gilda Rao, Tehan Saipul Sanjani, Kai Fine, El Alfabeta Odo, Esther Shore. La organizanta uno è la due organizanta della luna conferenza. Kaj volas aldone, ke por mi eh, kaj por la akademio, eh, apogo estas tre grava, ĉar nuntempe la akademio Estas trafita de multae kritikae, primarkigoi, kai eh, ofte eh, nefret mm, pravigitae e kritikoi, kai es insultoi, kai tiui dec correspondantoi eh, montras per eh, sia aligio apogon al Academio, kiu per tiui dec correspondantoi do fortigas sian sian san kai socian kravo da estraro estas kvar kvar <coughs> de vida sanon eh el tiu kvar eh, estas du momento probata de nato ne avenis la sex CEO estas la plej grava la kampo de la akademio en tiu senso ke preskaŭ ĉiu laboro estas farata en la sex CEO. Kaj ni havas sep sex CEO. Kaj ĉi tiu ne vidas la nomon de la sex CEO, kaj vi vidas la direktoron. E mi jam mencis tiu nomon kaj la direktoro kiu ĉi estas estas Justin Marcos. Mi parolas antaŭe kai ni iom revenis al tio ni havas ankaŭ du komisionoj kai eh ĉi do Carlo kai nun jam ŝuantu la direktoro de tiu du komisionoj Eh, la estraro iniciatis libro projekto kiu havas la provisoran titolon aliroj al Esperanto kaj la celo estas montri al vasta gruppo de legonto la ricchezza de esperanto e lingua psicologia sociala lerna literatura con mi punto e la charigo estas che molta persona fakte opinias che esperanto estas unu tia affaro unu tia affaro se di estas estas tre mult flanca kai mult facetta kai tion ni volas montri credo che che capitolo è sta già professionale che vi vedo si do otto prutz chestas eh che ancora ne ali ne chestas sed vi vedo che jam tio ion provisoralisto montras al granda ricetso, Eh, de la termino Esperanto. Kaj nun iom pri la sekcioj kaj ties eh, aktivecoj. La fakta lingvo, la direktoro Sergio Pekrovski verkis studaĵon pri la nomoj de chemia elementoj, sed bedaŭrinde eh, la akademio ne havas membron kiu estas profesia kemiisto, kaj pro tio la laboro eh, haltis. Kaj min nun provas uh, utiligi uh, spartuloi pritio sensa campo ium extra la academia. La grammatico, yes, uh, eh, citia, <laughs> aperis anto du tagoi, uh, debatto pri nova pronomo, au kiel usi sci li, per dir samtage aperes diversens videokroni en konducos en la vortliston de la Sveda Akademio eh, novan pronomon por eh, persono sen indico de sexo. Eh, kaj ni vidas tion, la generala vortaro, la direktoro Marcos sidas i Tio, che li multe laboris sulla sua tempa di due fondamenta e nome chaos e o chaos e estas du malsama opinio pri tio kelke volas limigi la vorton chaos al dis fundamenta grammatica signifo dum alia acceptas alian signifo kai no ni vidos kio casas nun la demando transires la pleno cioè eh, la sezione lavora sempre per il fino e della volta che la nuova ufficiale autono cioè eh, ti appena svolto e con traduco e sem che un da minuto mi non ha La lingua consulteio estas la plei conasta activezzo de la Academia, char ciu raita sendi demandoi, cae eh, la directora Alexander Schlaffer Eh, respondas al multega granta de mando eh do eh, eh da eh citia sta da statistico eh vi povas mem rigardi la respondoi kai multa e tio respondoi estas miniatura e sed pensiga e segato e pri afero e interesa por prima di cium lingua santiamo e santiamo interessa fonto de sio kaj tuto kaj rekomendo. Literaturo, jes, Orgabins organizis pri literaturo en sesio en dum la nova Esperanto Congresso, Europa Esperanto Kongreso en Berlino, kaj antaŭ pasintjaro en Reykjaviko. Prononco, Probal estas la direktoro, Kaj konstatas que las sexy-ofte ricevas demandon pri la ortografio kaj la prononcado renkontas unu la alian. Li eh, verkis bel, belgarlingvan lernolibron kun fonetika kaj fonologia enhavo kaj li donas reliefan spacon al Esperanto. Nu bone eh, eh, Anna Lovenstein revisias la materialon de la noa kursu de lare non e, enta la instru en la reteo de edukado Historia de Akademia de Esperanto tibia est as grandega proiecto, eh, kai Carlo varkas frigi, li esperas fine anta la kongresso venuntiare. Eh, kai historia de la Esperanto lingua literaturo, tibia grandega proiecto, Eh, kollaboras Carlo e Giorgio Silfer. Eh, mi esperas a vi valdava peros. Cai ni havas tie la commissionum pri homae nomoi vidata de moe in suantum. Cai nun, do, Ion paradoxe, mi parolas pri aktiveco de la akademiano ekster la akademio. Tio do ne apartenas al la formala cadro de la akademio. Kaj tamen ĝi estas tre valora eh, campo de aktiveco. Nome la akademio ja estas katenita per tre strikta statuto. Oni här uh, rajtas och tion ajn, oni ne povas i tre rapide, eble kun la excepto de la consulteo sed eh, tio eh, listo nun donas tre grava eh, gravan al donon al la generala eh, ni diru renomo de la academiano literatura foiro tre grava de letra eh, revo estas nun redaktata de Carlo Educado net, kai kai examenoi, kai talikovac, en tiu tiu Si multe laboris pri lernado de Esperanto, si prisorgas la ker examenoin, eh, kai Anna Lovenstein preparas novan kursum por lernu, si eh, verkas serion de bild presento, kai ti povas esti usata apur la lernu libro de Stano Marcik. Monato, chefredaktoro por Gabins, beletra almanakro, kundredaktoro estas probabil. Sai en la universitato de Adam Mickiewicz. Ino na kutno esas eh, profesoro pri finu sed si do multa jaroi havis eh, inter eh, vidis tion interlinguistica studo. Ca ja tau i tago mi visitis sin en postan por havi ideon pri, pri sia tre valora multiala laboro tie. Antologia latina, digerit, vi viras aperis jam kvin volumoi eh, traducita el la latina lingua. Eh, Krause, Erich Dieter Krause, publicigis du grandegain vortaroi Esperanto Deutsch kai Deutsch Esperanto. Kai la lasta estas tre amplexa, eh, la ple amplexa du lingua Esperanto vortaroi. Det concursoi konkurser i Hamfritonkom presides la jordskommissionen. Verko Verco fonetiko John Wells aperigos balda. Angla lingvon verkan pri fonetiko set tie trovidias mensio i presperanto. Renato Corsetti nordigas diskutoin pri vortelektoi en la bona lingua. Kai la revuo Esperantologio Esperanto Studies estas ia daurigo de la revuo de Paul Nergol. Eh, kai nun eh, de tiu nova revuo aperis ses kajero mi nun preparas la seppan kajero. Kai vi vidas ke estas forta ligo inter la eh, redakta komitato char eh, el tiu dekvin personoi sep estas membroi kai kvar estas korrespondantoi de la akademio. Eh, Kaj granda poeto jus verkis belan poemon pri la rolo de Ivo Academiano. Mi traktadas kun anto u voltaron varianto. Di sufficias por la plano. Jam mi Academiano fundamenton mi tre cultas modernulo in ech insultas tio bonas por la sano jam mi Academiano. Post la mort par trista staro Dirigentos collegaro en funebra larm fontano, Genli, academiano. Cai tiu poeto estis Carlo Minaya, cai li scribis anto quelca tagon pasticio de me mem el pensita dum minuto, do quelca academiano elaboras tre rapide, cil mi povas vidi. Yes, <laughs> yes. <coughs> sed la plei secure labor plano estas tiu priskribita de Schwartz en la poemo Vivo do l'Academio. Certe che l'Academia estas competenta, cae neam gi eraras, ciam gi neniam faras. Tio estas evidenta. Tamen, tamen, mi esperas me akademio que la academia academia faras iom pli ol diris eh, prognozis prognosis eh, Raymond Schwartz. Grandan con el profesor Chiselman, eh, ni tre ĝojaj. Verŝajne temas pri la unua fojo en kiu oficiale la Akademio de Esperanto prezentis sin en Esperantologia en la Esperantologia konferenco. e tio eh, do chi la academia mem la dia lavoro e plu eh, do cioè la ponto inter la la mia cefa lingua istituzio kai tiu ci esplorado pri ciui imagebra i aspecto de esperanto estas es esta skerna mi havas demandon kia ma pero stiu promesita libro la aliro ia esperanto nu ti lo ne dire senza si cocci tui sed eh uh, fakte uh, la pronsita chapitro no havas promeso sed kelka povas et labori nun in fine de la jaro simile do oni ne povas trena pire fare tio che la la historia de la academia de Minaya Chuoni el conostion anca un libro forme yes yes uh ya yeah. tio estas no novella. ¿Tú estas demandando por profesor profesor Tres Tre grava demando, el graba ah, grava novaĵo por la comento Ĉu uh, estas a aŭ demando al profesor Chiselman? Mi mi mi puŝis lin, ĉar mi pensis ke estas que do tiu sistema pri correspondanto e tiu estas tre grava char estis el la statuto de chuoniant chuistias chuonianta wa yam uzis la sistema yes de eh, tuta ne estas nova mhm. eh en eh, pleno estas ke ni have havas et dent antrau ni havas do trios yes en via presento tamen mankis eh algo de la academia tre grava La Academia de Noi en Chiu universala Congreso eh, donatsa sian tempo por publicar contigio con la esperanto parlanto e kai oni oni eh, respondas demando de la publico kai kai tio tio esta sian longa tradizio kai kai do mi anca eh, metos tion en la presento no sed falso uh, marda yes ed eble iu homo nestis hiera usis Do, esta sugesto que ambi vercos la texton, anca o ne forgesu tion. Bona, dacqua. <laughs> Do, Coran Duncan. Eh, con.